الحمد لله الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الأمة لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الميعاد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله kita jangan bangga dengan kepemilikan yang kita miliki di dunia ini yang kadang-kadang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kepemilikan yang kita miliki di dunia ini tidak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita sertai dengan pola hidup takwa Allah, pola hidup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Rabbul Izzah kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin mudah-mudahan kita semua keluarga kita semua dijadikan oleh Allah manusia yang bertakwa kepada Allah Rabbul Izzah melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah Rabbul Izzah amin ya rabbal alamin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang moralitasnya diakui oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya moralitas yang mulia, akhlak yang agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam Al-Qur'an Allah memujinya dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin 'azim sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau memiliki akhlak yang agung Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa kemuliaan kita tidak berada pada harta sebab harta itu sulit mencarinya tapi gampang hilangnya kemuliaan kita bukan ada pada jabatan sebab jabatan itu kebanyakan tidak diturunkan kepada orang-orang sebelumnya, sesudahnya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga yang ketiga. Kemuliaan kita bukan berada pada keturunan yang kadang-kadang kita banggakan. Sebab keturunan itu tidak mewariskan kepada orang-orang sesudahnya dan kepemimpinan, keutamaan seseorang bukan ada pada tampan dan sebagainya sebab tampan itu relatif pada orang lain oleh karenanya ma'asul muslimin rahimakumullah sekali lagi kemuliaan itu hanya ada pada akhlak yang mulia moralitas yang agung sopan santun yang sesuai dengan nasihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya Inna khiyarakum ahsanukum khuluqa Sesungguhnya manusia terbaik di antara kamu adalah manusia yang terbaik akhlaknya moralitasnya oleh karenanya ma'asul muslimin rahimakumullah marilah kita semua berusaha untuk merujuk pola pola hidup kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang diakui kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di dalam hidup di dunia berusaha semaksimal mungkin untuk berperilaku seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah penegak dan pembela keadilan. Sekali lagi beliau adalah penegak dan pembela keadilan. Munculnya cara hidup saling tidak percaya di antara kita umat Islam khususnya di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak adanya keadilan. Ma'asral muslimin rahimakumullah Tidak akan ada saling kepercayaan di antara kita tanpa adanya keadilan di antara kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita semua agar kita berperilaku adil berperilaku adil sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hanya ada satu cara yang bisa mengantarkan kehidupan kita untuk melakukan penegakan dalam keadilan yaitu menegakkan hidup sederhana hidup yang tidak dikelandalikan oleh keadaan hidup yang tidak terpengaruh dengan siapapun kecuali berusaha agar sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya ya ayyuhan nas wahai manusia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ahlaka man kana qablakum sesungguhnya rusaknya masyarakat sebelum kamu annahum kanu mereka berada dalam kehidupan idza sarata fihim asy-syarif kalau yang melakukan pencurian adalah orang-orang yang mulia orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan Rasulullah mengingatkan tarakuhu mereka tinggalkan wa idza sarata fihim ad-dha'if kalau yang melakukan pencurian melakukan pelanggaran hukum adalah orang-orang yang lemah orang yang tidak punya harta orang yang tidak punya jabatan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqamu alaihi alhadda mereka berebutan untuk menegakkan hukum mereka menegak berperilaku seperti pembela hukum oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bersumpah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aimullah demi Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat seandainya Fatimah putri perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri laqata Muhammadun yadaha sungguh telah aku putus tangannya itulah keadilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid yang mulia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia akan mampu mengaktualisasikan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di mana saja kita berada sesuai dengan anjuran Allah dan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asirul muslimin rahimakumullah Yang kedua adalah Rasulullah adalah pemimpin Yang komunikatif Yang tidak sombong Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau melakukan dialog dengan orang lain Beliau tidak ditakuti tapi beliau dihormati Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh sahabat dengan pertanyaan Ayul islami khair Ya Rasulullah Islam yang baik itu Islam yang bagaimana ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Tutaimut ta'am berikan makanan kalau bahasa kita sekarang adalah orang yang baik itu adalah orang yang memiliki peduli sosial bukan hanya memikirkan nasib dirinya bukan hanya mengedepankan keadaan keluarga tetapi juga memikirkan nasib orang lain Masalah muslimin rahimakumullah kalau kita bertanya kenapa di negara kita ini terjadi kemiskinan yang makin hari makin bertambah persoalannya hanya satu karena kita umat Islam tergolong masyarakat yang pelit masyarakat yang tidak punya peduli sosial seperti halnya yang diajarkan oleh Allah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita punya peduli sosial beliau mengingatkan al jahilus sahih orang yang bodoh tapi memiliki peduli sosial ahabbu Allah lebih disenangi oleh Allah minal abidil bakhil daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil tidak memiliki peduli sosial tidak kasihan kepada orang lain oleh karenanya ma'asul muslimin rahimakumullah marilah di masjid yang mulia ini kita berusaha memohon kepada Allah mudah-mudahan kita akan dijadikan oleh Allah manusia yang kasihan kepada orang lain membantu orang lain memikirkan nasib orang lain amin ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin rahimakumullah tanpa peduli sosial tidak ada gunanya kita walaupun banyak tidak dibutuhkan kita oleh orang-orang yang miskin karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah dalam hal ekonomi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh julukan Abul Masakin. Rasulullah itu adalah bapaknya orang-orang miskin karena beliau sangat dekat dengan orang-orang miskin bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di hari-hari terakhir beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan apakah masih ada sisa hartaku apakah masih ada sisa hartaku dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tinggal tiga dir tinggal tiga dirham ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berikan semua sisa hartaku kepada fakir dan miskin. Aku tidak ingin mati berurusan harta dengan Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mencontoh perilaku Rasulullah yang terpenting adalah dalam kehidupan masyarakat Rasulullah memiliki peduli sosial amin ya rabbal alamin ma'asral muslimin rahimakumullah kemudian seorang laki-laki juga melanjutkan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah kata Rasulullah wa taqra'us salam. Sampaikan salam ketika kita bertemu dengan antar sesama umat Islam, antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ucapan salam assalamu alaikum. Jangan sampai kita ma'asyiral muslimin ketemu sesama umat Islam justru tidak saling sapa menyapa di antara yang satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang-orang yang tidak engkau kenal itulah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilangkan di antara kita hidup mengaku paling benar hilangkan pada pribadi kita hidup merasa lebih dekat dengan Allah hilangkan kehidupan kita untuk saling tidak kenal mengenal sesama umat Islam di antara kita yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya, ma'asirul muslimin rahimakumullah, marilah kita sebarkan salam di antara kita umat Islam, di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, dengan mengucapkan salam, dosa kita kalau kita saling berkata, bertemu tangan kita, tangan kanan di antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan ajaran Allah, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengucapkan salam di antara kita, di antara yang satu dengan yang lain, yang pertama adalah rizki kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 akan selalu memperoleh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memperoleh kemudahan dari dari hal berbagai permasalahan yang dihadapinya amin ya rabbal alamin ma'asral muslimin rahimakumullah orang yang saling kenal mengenal dengan bahasa salam umurnya akan panjang artinya walaupun dia telah mati meninggalkan alam yang sementara ini dia akan disebut-sebut oleh orang yang pernah dikenalnya disebut-sebut orang yang sudah mati oleh orang yang masih hidup adalah merupakan usia panjang. Oleh karenanya, marilah kita budayakan untuk mengucapkan salam dengan bahasa sekali lagi assalamualaikum di antara kita umat Islam, di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha untuk saling kenal mengenal di antara yang satu dengan yang lain bersilaturahim di antara yang satu dengan yang lain akan mati dalam keadaan bihusnil khatimah mudah-mudahan kita semua memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan keluarga kita semua dengan bangsa Indonesia amin ya rabbal alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا جميع نعمه لا تعد وأرشدنا من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمنا وجميع عائلاتنا اللهم ارحمنا وجميع ذرياتنا اللهم ارحمنا وجميع من يرحمنا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا وقلوب جميع عائلاتنا وقلوب جميع ذرياتنا وقلوب جميع من أحبنا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا ربنا يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندوسيا ومن بلدان المسلمين عامة اللهم انصر رؤساءنا الصالحين اللهم انصر رؤساءنا العابدين اللهم انصر رؤساءنا المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قنعنا وجميع عائلاتنا على رزقك يا الله اللهم اجعلنا واجعلهم من الشاكرين اللهم اجعلنا واجعلهم من المتبرعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر